poimen Lucon eis mandran eis agon. Mandras eso probata poimen eis agon, met auton cae Lucon emelen sun cleisai. Ei me hocuon idon pros auton eipen. Posta probata tes poimnes celon sosai, tonde te lucon su neis ageis tae poimne? Hoti megisten blaben, cae thanatu paraitian, oide poiein ton cacon he sunoicesis.